Pa bi ja počeo ovo naše predavanje izrekom Hasana Basrije, jednog od poznatih tabiina učenjaka i pobožnjaka ovoga ummeta tako da vjerovatno nema ni jednog muslimana koji nešto zna o islamu a da ne zna ko je Hasan Basri rečeno je jednoga dana Hasan Basri o Ebu Seide kako da postupimo u situaciji i šta da činimo kad sjedimo s ljudima koji nas toliko zastrašuju da samo što nam srca nisu iskočila iz grudi. Pa je rekao Hasan Basri, vallahi, da se družite s ljudima koji će vas zastrašivati toliko da postignete potpunu sigurnost. Bolje je vam je nego da se družite sa ljudima koji vam jamče sigurnost toliko da vas zastraše. Zato ćemo, inša Allah, zajednički razmišljati i zastati kod ajeta koji u srcu onoga koji ga čita i uči budi strah. Međutim, onaj ko se spremi i pripremi za ono što se govori o ovome ajetu, inša Allah, uspjeće. Zato bi upozorio na početku, braćo i sestre, kad je u pitanju Kur'an i kur'anski ajeti, da kad god čitamo Kur'an da se da uvijek razmišljamo o ajetima, razmišljamo jer je to Allahov govor, Allahova istina i sigurno je i ja znam da se ljudi žale na to da često puta ne osjećaju slast u, u tog učenja Kur'ana. Pa bi ja spomenuo lijek za to kojega je isprobala, isprobala ulema i oni koji su bili bolji od nas, jedan od njih je rekao Učio sam Kur'an, ali nisam osjećao slast u učenju Kur'ana. Pa kaže, posle toga postavio sam se tako kad učim Kur'an kao da ga slušam od poslanika sallallahu alaihi sellem. Pa mi se povećala slast, osjetio sam malo slast u učenju Kur'ana. Međutim, nije mi bilo dovoljno. Nakon toga, učio sam Kur'an tako kao da ga slušam od Džibrila pa mi se još više povećala slast učenju Kur'ana. Međutim, nisam bio zadovoljan i htio sam još više. Nakon toga, kada bi slušao i Kur'an, slušao i uči, učio sam ga tako kao da ga slušam od gospodara svjetova. Od onoga koji ga objavljuje Rasulu sallallahu alaihi sellem. I tada se moja slast učenju Kur'ana upotpunila. To je ajet, braćo i sestre, koji govori o putovanju i to kakvom putovanju ajet koji da je objavljen brdu kako Allah kaže zdrobilo bi se brdo i ajet koji kada ga čuje uho zašuti i kada ga pročita oko zaplaše i kada ga s pažnjom čita i uči onaj koji u gafletu i nemaru vrati se Allahu Đalešanuhu istinski mu se pokaje kaže uzvišeni u suri Ali Imran A'udhu billahi minash shaitanir rajim كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Svaka duša će smrt okusiti i vi ćete na sudnjem danu svoje plate dobiti. I onaj ko bude spašen od džehennema, on je uspio. I uveden u džennet, on je uspio i on je spašen zaista dunjaluk i dunjalučki život nije ništa drugo osim obmana i varljivi užitak. Tako je, brate i sestro, to je putovanje ka vječnoj kući. To je putovanje za koje molimo Allaha Đaldašanuhu da se završi u džennetu, a ne u vatri. Zbog veličine ovog putovanja, zbog veličine ovoga događaja, Resul sallallahu alaihi ve sellem nam je ostavio u svoju poruku kada je rekao لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا da znate ono što ja znam malo biste se smijali a puno biste, puno biste plakali Hasan Basri je sreo jednog čovjeka koji se puno smijao i sve glasa i grla se smijao pa mu je rekao Hasan Basri znaš li za kuranski ajet u kojem je Allah Đelešanuhu kaže da će svaki insan, svaki čovjek preći preko džehennema i da će ga osjetiti. Kaže, znam. Pa ga pita Hasan Basri ponovo, a znaš li hoćeš li se spasiti? Kaže, ne znam. Pa što se onda smiješ, kaže mu Hasan Basri. Što se smiješ, bolan, kad ne znaš hoćeš se spasti ili nećeš? I kaže se poslije toga taj čovjek više nikada nije nasmio. I vallahi, tako je da insan prizna istinu kako treba i da razmišlja o tome da u istinu poznajemo suštinu smrti i da poznajemo njenu žestinu i žestinu džehennemske vatre i težinu stajanja na sudnjem danu i ljepote dženneta i užitke koje je Allah pripremio istinski bogobojaznim ljudima, naše bi se stanje promijenilo. Međutim, mi smo zaboravili ili često zaboravljamo ili se pravimo da zaboravljamo putovanje koje je zaista izvjesno i odajemo se dunjaluku koji kod Allaha Đelešanu je vrijedni koliko kilo komarca. Zato su rekli neki od Selefa, kaže, kod nas bi se nekome reci, je li želiš umrijeti? Kaže, ne želim. Kaj, zbog čega? Kaj, ne želim umrijeti dok se ne pokajem i dok ne uradim mnogo dobrih dijela. Pa bi mu se posle toga reci, radi. A on bi odgovori, radiću. I tako je govorio dok ne bi umro bez teube, bez pokajanja i bez, bez dobrih dijela. Zato, brate i sestro, sjetimo se svi zajedno stajanja na sudnjem danu ili sjetimo se smrtnih muka kada te zaokupe smrtne muke na koje se žalio čak i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je govorio dakle u teškoj bolesti u teškoj bolesti kada mu je došla smrt govorio je la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat zaista smrt ima svoje tegobe velike tegobe i velike muke ovaj hadis bilježi Buhari predoči sebi sliku o ti smrtniče i trenutak kada dođe smrt kada ti melek smrti stane pored glave i kada, te, kada ti zadeblja jezik i ukoči se pogled i kada se zatvore vrata te jer mi znamo da se na smrti zatvaraju vrata te poslije toga pokajanje više ne važi, a ti u teškoj nevolji, u teškoj situaciji iz koje se ne možeš izbaviti. Prošli su više u žici, nema ih, malo prije si uživao u Dunjaluku i odavao se i podavao njemu, zaboravljajući ono što te čeka. Sada je došao trenutak kada te ne može ništa od toga spasiti. Zato kaže Allah dželle dželešanuhu فَلَوْ لَا hulkum wa antum وَأَنْتُمْ tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la تُبْصِرُونَ Pa zašto vi kada duša do, dopre do guše, do grla, i kada vi budete tada gledali, gledate u vašeg najbližnjeg, gledate u vašeg sina, u vašeg oca ili majku, ako, ako mislite da on nije u tuđoj vlasti ili da vi niste u tuđoj vlasti, zašto tada kad ga gledate, a mi smo u bliži od vas, zašto ga ne povratite ako istinu govorite? Zašto ne povratite tu dušu koja izlazi izlazi iz Allahovog groba i koju Allah, Allah uzima. Tako je Harun Rashid, poznati halifa, jedan dan okupio ljude i napravio gozbu. Napravio veliku gozbu koja je bila sva u znaku raskoši, lijepih mirisa i ukusnih jela i pića. Pa je pozvao jednog poznatog pjesnika Abul Atahija i rekao mu, opiši nam ovu. Pogledajte koliko čovjek sam sebe obmanjuje kažu da je u njegovo vrijeme i nakon njega, nakon Harunu Rašida, da su u to vrijeme halife gradile čak vodovod od zlata. I bili se potpuno utopili u tome. I kao, opiši nam, pogledaj ovu sofru, ovu bogatu trpezu, opiši nam je. Ovaj poznati pjesnik, on zna šta će reći i šta će kazat i kako će to opisat. Pa je rekao, Iš ma beda leke salimen fi dhilli šahikatil kusur kaže živi i uživaj u svom posjedu u sjeni ili u hladovini velelepnih dvoraca pa je rekao Harun Rešid divno je to što si rekao nastavi, nastavi dalje pa kaže pjesnik Jus'a alejke ma ištehejte Ladar wa bil bukur Dolazi ti što god poželiš jutrima i večerima Kaže odlično, mašallah A šta posle toga? Pa kaže pjesnik فإذا النفوس تغرغرت في ذل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور أكاجي كدا دوشا دوجي دو غركلنا داكلي كدا بوجي كركلتي وبرسما تدا تشيش سازناتي سيغورنو da si bio u očitoj obmani, da si sam sebe, da si sam sebe obmanuo. I to je zaista tako. Ili još drugi slučaj sa Harunom Rašidom koji se kajao na smrti. Kaže, jednoga dana je vidio oblak. Oblak kako prolazi sa svoga dvorca je posmatrao i kaže putuj ti kud god hoćeš. Gdje god da dođeš, tvoj porez će doći u moj džep. Znači, gdje god da padne kiša, ako nikne rastinje i ako rodi pšenica, zekat ili porez, kako je rekao Harun Rashid, doće u moj dvorac jer ja sam halifa. Pogledajte obmani. A na smrti, kada mu duša izlazi, Harun Rashid plače jer je bio vjernik, je bio mumin. Plače i govori, o ti čija vlast ne prestaje. Smiluj se onome čija je vlast prošla. O ti čija vlast ne prolazi, smiluj se onome čija je vlast prošla. I zaista, brate i sestro, smrt je dosta kao vajz i kao opomena kao onaj koji ranjava srca i rasplakuje oči i rastavlja drage i voljene zato da li si brate i sestro razmišljao kako će se ponašati u tom trenutku i šta ćete snaći poslije toga hoćeš šta ćete snaći poslije smrti ili hoćeš li moći na smrti izgovoriti šehadet hoćeš li na smrti moći izgovoriti la ilaha illallah muhammadur rasulullah Wallahi, ako nisi taj šehadet izgovarao prije toga i ako nisi živio po tom šehadetu, nećeš moći izgovoriti šehadet. Nećeš moći izgovoriti šehadet i čekate loš kraj. I ne samo to, nego nakon toga poželjećeš povratak. Kako kaže Allah Đerlešanuhu, hatta, hatta iza dža ahadahumul mautu kale, rabbir dži'un, la'alli amanu saliha fima tarakt. Tako je kada nekome od njih dođe smrt, kaže, gospodaru, vrati me. Vrati me da činim dobra djela, ona koja sam propustio. Kella inneha kelimetun huva qailuha. Kaže uzvišeni, ne. Naprotiv, to su samo riječi koje on izgovara. I vidi žalosti. Kada je izgovara? Kada je sve završeno? Poslije smrti. Duša napustila tijelo i tada tek takav miskin i slabić izgovara, izgovara i stradalnik izgovara te riječi. Pitam vas, znali neko od nas kad će umrijeti? Znali gdje će umrijeti? Pa zašto onda, zašto onda da nas šeitan obmanje u pogledu taube i stalnog istikfara i vraćanja Allahu Đelešanuhu? Jer kaže uzvišeni, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما Allah dželle šanuhu prima taubu od oni koji učine ili čine grijehe iz neznanja, iz neznanja, pa se onda pokaju, pa se brzo pokaju. Allah takvima prašta, jer Allah je sveznan i mudar. Pa nastavlja gospodar svjetova i kaže وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ A Allah ne prima taubu ili tauba ne važi za onoga koji kada mu dođe smrt kaže sad se kajim. Jer na smrti ti se sve otkriva. Kad melek smrti dođe sve će ti biti jasno. Sve će ti biti jasno šta si uradio, a šta si, šta si propustio. I zato predoći sebi sliku smrti. Da li ćeš kada te ponesu kada te ponesu na tabutu, hoćeš li govoriti, požurite, požurite ili ćeš govoriti, teško meni kuda me nosi, teško meni kuda me nosi. Poslije toga u kabur, u kabur će te spustiti, ko? Tvoji najmiliji. Spustit će te tvoj sin, ili tvoj otac, ili tvoj brat. Oni koji ste najviše voljeli na Dunjaluku, oni te spuštaju u kabr. I šta još? Šta dalje poslije toga? Poslije toga, kad te spuste u onaj tjesnac ili onaj lahd koji je iskopan za tebe, zatvore ti daskama svjetlost. I nakon toga zatrpaju te zemljom. I nakon toga odu. Svako od njih prouči dovu ili ne prouči. I moli Allaha, možda odsutan, možda ne, nesvjestan šta se dešava s tobom, odlazi, odlazi kući a ti ostaješ sam u tmini. Zemlja ispod tebe, zemlja iznad tebe, zemlja s desne i s tvoje, i s tvoje, lijeve, s tvoje lijeve strane. Nakon toga vraća ti se duša i dolaze dva meleka, Munkir i Nakir, i pitaju te, ispituju te, pitaju te ko ti je bio gospodar i koja ti je bila vjera i šta kažeš o mladiću koji je poslat, ko ti je bio poslanik, šta bi želio da odgovoriš? ili šta bi željela da odgovoriš. Wallahi, onaj ko bude istinski se bojao Allaha i živio po Allahovom propisu, Allah Đelešanuhu će ga učvrstiti tada kao što ga je učvrstio na Dunjaluku, na istini pa kaže uzvišeni يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْرِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah će učvrstiti istinskom postojanom riječu one koji vjeruju i na Dunjaluku i na, i na dunjalu i na ahiretu. Pa kada odgovoriš da ti je gospodar Allah i da ti je vjera Islam i da ti je poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem glasnik s neba dozove i kaže istinu je rekao moj rob. Istinu je rekao moj rob. Nakon toga proširiti se kabr. Proširiti se kabr za toliko koliko dopire, dok je pogled dopire. I poslije toga dolaziti čovjek lijepog izgleda, lijepog lica, kao da ga ne poznaješ i pitaš ga ko si ti, a on ti odgovara ja sam tvoj dobro djelo. Pa ti se pokaže džehennem i mjesto u džehennemu i kaže ti se ovo je bilo tvoje mjesto, da nisi bio vjernik pa ti ga je Allah zamijenio mjestom, mjestom u džennetu. I onda ćeš i dan i noć gledati svoje mjesto u džennetu koje ti je Allah pripremio kao, kao umini, kao vjerniku. A obrnuto, onaj ko ne bude On će bunca, ko ne bude vjernik, on će tada buncati kada ga budu meleki ispitivali. Neće znati ništa progovoriti. Pa će dobiti željezni malj. Željezni maljem će ga tuči i doće mu njegovo dijelo u ružnom obliku i predstavit će mu se i pokazat mu se njegovo mjesto u džehennemu. I dan i noć će mu biti prikazivano i pokazivano prije sudnjega dana. I tako će osjećati kaburski azab i patnju patnju do sudnjega dana i na sudnjem danu vječno ostaje u džehennemu. Sačuvao nas Allah od toga. Spominje se da je Alija radijallahu ta'ala izišao jednog dana sa svojim drugovima. Izišao je na groblje i zašutio je. Nakon toga rekao je, obratio se stanovnicima Kaburova i kaže O stanovnici Kaburova, obavijeste nas o vašem stanju, a mi ćemo vas obavijestiti ako hoćete o našem stanju. Onome što je na Dunjalu kostalo. Pa je tako šutio, onda se okrenuo i rekao, što se tiče onoga što je ostalo, znajte, znajte da je se vaš imetak podijelio, koji ste uživali na Dunjaluku. Znajte da su vam se žene preudale i znajte da su vaše kuće nastanili drugi. I onda pita okupljene drugove i kaže, šute oni, ne odgovaraju. A tako mi Allaha da su progovorili rekli bi ne bi rekli ništa drugo nego وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّارِ تَقْوَى pripremite poputbinu a najbolja poputbina je bogobojaznost zato o ti koji ćeš nastaniti kabur sutra šta te obmanjuje u pogledu u pogledu dunjaluka znaš li da ostaješ ti dunjaluku ili dunjaluk tebi ili kako kaže Omer ibn Aziz nakon smrti gdje će biti tvoje tijelo Gdje će biti tvoje tijelo koje se ukrašavao? Šta će biti sa tvojom odjećom? Šta će biti sa tvojom nježnom kožom? Nakon tri, sjeti se nakon tri noći šta će od tebe biti? Kada se čefini pocijepaju, kada crvi pojedu meso, kada kosti istruhnu, zar se nećeš sjetiti tih trenutaka? Hasan Basri je također stajao na kaburu sa jednim svojim prijateljem i dugo je čutao, onda se okrenuo i kaže mu šta misliš da izađe, šta bi rekao? da iziđe iz kabra, šta bi kazao? Kaže, ne znam. U stvari, rekao je ovaj, vjerovatno bi se pokajao i stalno bi Allaha spominjao i zikr činio. Pa kaže Hasan Basri, ako on nije bio takav, pa bude onda ti čovječ. Ako on nije bio takav, ako nije to radio, ako se nije stalno kajao Allahu Đeldešanuhu i nije zikr činio i nije vjerovao, onda ti budi takav, nemoj da te Dunjaluk obmane. Zato, dragi brate i sestro, kako želiš da bude tvoje stanje? Jevme junadil munadi min mekanin, min mekanin karib. Kada glasnik pozove sa mjesta koje nije daleko, koje je blizu, i kada čuju ljudi istiniti glas, kada se desi, desi sudnji dan i kada se desi proživljenje, ili kako želiš da bude tvoje stanje, jevme jakumun nasu li rabbil alemin, kada ljudi ustanu i stanu pred gospodara svjetova kada sam pred Allaha Đerlešanuhu. Ili kako će biti tvoje stanje i da sama un fatarat, wa idel kevakib un tatarat, wa idel biharu fuđirat, wa idel kuburu buhtirat. Kada se nebesa pocijepaju i kada zvijezde, zvijezde popadaju i kada se mora izmiješaju i kada se kaburovi isprevrtaju. I kada iziđemo ja i ti, brate, pred gospodara svjetova, pred Allaha Đerlešanuhu da polažemo račun, Da li ti na umu stanja pred Allahom Đelešanu u tom teškom trenutku koji je u znaku straha i tuge i teškog i neizvjesnog iščekivanja za koji kaže gospodar svjetova tadhalu kullu murbi'ati na amma erba'at va tadau kullu dhati hamlin hamlaha u kojem će svaka dojilja ono što doji ostaviti i napustiti i, koj, i u kojem će svaka trudnica svoj plod pobaciti. Šta ćemo odgovoriti našem gospodaru kada nas bude pitao za male i velike grijehe, za sva naša djela i kada dobijemo knjigu u našu ruku i kaže gospodar mali hadel kitabu mali hadel kitabi la yugadiru savirotan wala kabiratan illa ahsaha gospodar svjetova upozorava da će čovjek reći tada na sudnjem danu kakva je ovo knjiga ni mali ni veliki grijeh ništa nije izostavila sve je, sve je zapisala ili kako ćeš se ponašati kad protiv tebe budu svjedočili tvoji organi. Pogledajte, braćo i sestre, koliko ljudi na Dunjaluku ne razmišljaju o onome ko će sve svjedočiti na Dunjaluku protiv njih. I često puta misle, kao što stoji u hadisu kojeg smo spomenuti, da će da njihovi organi neće biti svjedoci protiv njih. Ali Allah Đelešanu mu kaže u suri Jasin El jevma nahtimu ala afuahim wa tukellimuna ajdihim wa tešhadu orđuluhum bima, orđuluhum bima kanu jeksibun. Toga dana ćemo zapečatiti njihova usta. Zapečatit ćemo njihova usta i govorit će nam i govorit će nam njihove ruke i njihove noge o onome što su radili, odnosno onome što su zaradili. Pitao je Fudajr ibn Iyad čovjeka koliko imaš godina? Kaže imam 60 godina pa mu kaže Fudajl ibn Iyad, ti imaš 60 godina, ideš svome gospodaru. Je li misliš da nećeš stići? Je li misli, jesi li kada posumnjao da nećeš zapravo gospodara svjetova? A ovaj odgovorio, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un. Mi smo Allahu i njemu se vraćamo. Pa ga pita Fudajl ibn Iyad, a znaš li šta to znači? Velike riječi si proučio. A znaš li šta znači inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un? Pa kaže ovaj, ne znam, pouči me, objasni mi kaže Fudail to znači da čovjek treba da zna da je Allahu rob da zna da je Allahu rob i da će se njemu vratiti a ko to zna ko zna da je Allahu rob i da se njemu vratiti, treba da zna da će biti zadržan a ko zna da će biti zadržan treba da zna da će biti pitan a ko zna da će biti pitan treba da zna da mora pripremiti odgovor pa ga je zastrašio toliko da ovaj čovjek rekao gdje je izlaz A gdje izlazi iz toga, iz ove situacije? Kaže Fudajl ibn Iyad, i ovo dobro zapamtite, popravi ono što ti je ostalo od života. Popravi ono što ti je ostalo od života, Allah će ti oprostiti ono što te je prošlo. A ako pokvariš ono što ti je ostalo, bit ćeš kaznjen i za ono što te je prošlo i za ono što ti je, i za ono što ti je ostalo. Zato bilježi Enes ibn Malik hadis u kojem kaže bili smo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pa se on nasmijao kad smo citirali kuranski ajet sure Jasin pa smo pi, rekli pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sellem znate li što se smijem ka ne znamo ja Rasulallah objasni nam kaže smijem se razgovoru razgovoru čovjeka sa Allahom Đelešanom na sudnjem danu pa će reći čovjek ja rab zar ne da mi nećeš nasilje učiniti Pa Allah Đelešanuhu će odgovoriti svakako da neću. Neću ti nasilje učiniti jer, sam, jer, ja, ne, jer ja nikom nasilje ne činim. Pa će reći rob gospodaru ja danas ne priznajem za svjedoka nikog drugog osim nekog od meni bliskih. Nekog od mene. Pa će mu reći Allah Đelešanuhu dosta ti je danas to što ćeš ti sam protiv sebe svjedočiti i što su meleki plemeniti i pisari prisutni pa će Allah Đelešana red da mu se zapečate usta, a govorit će njegove ruke i njegove noge i njegovi ostali organi onome što je on radio i što je zaradio na njaluku. Nakon toga ponovo će mu se pustiti jezik i odveza da govori i šta će reći? Šta će reći svojim organima? Daleko bili od mene. Daleko bili, ja sam se u vas bio pouzdao. Ja sam se u vas bio pouzdao, a tvoje ruke s kojima činiš grije ili noge, s kojima hodiš tamo gdje Allah nije zadovoljan ili oči kojima gledaš će svjedočiti protiv tebe na sudnjem danu. Ili šta ćeš odgovoriti, brate i sestro, gospodaru svjetova kada te upita za mladost? Za mladost koji je naj, koja je najbolji dio ljudskog života. Kako si je potrošio? Kako si proživio svoj život? I u što si ga utrošio? Razmisli o stanju stvorenja na sudnjem danu kada budu ustajali i čekali čekali konačnu presudu i čekali vijesti o sebi. Kada zulumčare tama obavije, kada zulumčare tama obavije i kada, kako Allah Đelešanuhu kaže, kada im se pokaže vatra, Ida ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. I kada jehennem ugleda zulumčare i kada ugleda one koji će stanovati u njemu, čuće oni kako gnjevno, kako gnjevno uči i kada glasnik od zebanija uzvikne gdje je taj taj koji je svoj život upropastio koji se obmanuo dugom nadom i dočekat će ga željeznim maljevima i bacit će ga u džehennem i reći će kao što Allah kaže dhuk innaka entel azizul kerim probaj, kušaj zaista si ti pod navodnim znacima moćni, moćni poštovani izigravanje izrugivanja, jer ti nisi znao i nisi bio svjestan da ćeš doći pre gospodara svjetova. Pa će dozivati, wa nadau, ja malik li jakdi alejna rabbuk, kale innekum makithun. Dozivat će čuvara džehennema malika i reći će, reci gospodar, moli gospodara da nas usmrti, da nas usmrti, da nas nema. Pa će reći, dobit će odgovori, ka, bit će im rečeno, ostanite u njemu vječno. Ostanite u njemu, u njemu vječno. I šta će odgovoriti? قالوا ربنا رب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين غسبدار ناش naše strasti su nas pobjedile naše strasti su nas pobjedile mi smo njih slijedili pa smo zato bili od od zaluta od zalutali Abdullah ibn Hanzala Abdullah ibn Hanzala poznati ashab kada je čuo za riječi gospodara svjetova kako imam uči u namazu o mim fauqihim gavaš i sure Araf i iznad njih će biti džehennem, sloj džehennema, pao je. I toliko je plakao da su mislili da je mrtav. Pa su mu govorili, ustani, ustani o Abdella, pa kaže, ne mogu ustati, a sprečava me, ne sprečava me ništa drugo osim džehennem, za koji se bojim da ne budem od njegovih stanovnika. Razmisli, brate, zatim o stanovnicima dženneta. O stanovnicima dženneta, kada pređu preko sirak čuprije, i kada dođu do kapija džennetskih i kada dođe Rasul sallallahu alaihi ve sellem i pokuca na vrata dženneta i bude mu otvoreno i kada uđe u džennet zajedno sa svojim sledbenicima zajedno sa onima koji su ga slijedili i zamisli sebe ako si bio od pokornih Allahovih robova od onih koji su se pokajali i plakali nad svojim grijesima kada Allahovom milošću uđeš u džennet i kada budeš pio sa hauda Rasula sallallahu alaihi ve sellem I kada uđeš u džennetu kojim su užici koje oko nije vidjelo i uho nije čulo i koje nikako razum ne može ni zamisliti. Zamisli sebe u žitku sa hurijama, u prekrasnim dvorcima, sa divnim plodovima i pićem i svim ostalim, svim ostalim blagodatima koje je Allah pripremio za vjernike. <clears throat> Zato je rekao jedan učenjak, ko upravi četvero prema četvero, ući će u džennet ili vidjet će džennet ko upravi četvero prema drugo četvero, vidjet će, vidjet će džennet. Kaže, ko svoj san upravi prema kabru. Dakle, ko ostavi spavanje za kabr, jer dosta će ti biti spavanja u kabru, a posvijeti se i badetu na dunjalu koji svoj život iskoristi. Druga stvar, ko svoj ponos upravi prema mizanu, prema vagi na sudnjem danu. Zašto, braćo, ovo? Pogledajte mudri riječi ovoga, ovoga učenjaka, ko svoj ponos upravi prema mizanu, prema vagi, jer na Dunjaluku vallahi nema ponosa osim mu'min, a da od Dunjaluka posjeduješ sve, da je sad tvoj Dunjaluk, on će proći nestati, ostaće drugome. Nema ponosa do onaj koji kada dođe sudnji dan i kada, kada se budu vagala djela, pa prevagnu njegova dobra djela i bude mu data knjiga u desnu ruku pa kaže šta? Fa amma man utije kitaba u jemini fa jakulu ha u mukra u kitabije. A onome koje, kome bude data knjiga u desnu ruku reći će evo moje knjige čitajte. Čitajte. Wallahi. Baš tako. Znate li, ka, svi znate kako je kad čovjek u ispitu dobije dobro ovo. Ovi tamo svi čekaju. Bezak na, na dunjavu težak ispit. Drhte, prepali se, ti ušao, dobio desetku i ponosno izlaziš, ponosno izlaziš, ok, šta si dobio? Desetka, desetku dobio, na to mi, ha? Tri godine polažu, to je polovio sad. Na, na Hiretu, Allah tako govori za one, za, da će se tako ponašati oni, koji, i to je ponos kada dobiju knjigu u desnu ruku, kaže, evo moje knjige. Ja sam očekivao i nadao se suzio s gospodarom svjetova i zato će dobiti knjigu u desnu ruku i uživat će vjetnu, vječno u džennetu. E to je ponos. E ostavi ponos za taj dan. Ostavi ponos za taj dan. Treća stvar, ko rahatluk upravi prema siratu. Nema rahatluka, kako kaže, Hasan, kako kaže Ahmed ibn Hanbel, dok čovjek ne zakorači u džennet dok čovjek ne pređe sirat čupriju. To je najveća muka, kada džhennem ispod tebe, a ti prelaziš preko sirat čuprije. I imaš svjetla onoliko kod sebe, koliko imaš imana. Koliko imaš imana. Pa kad pređeš sirat čupriju, tada je rahatluk. Tada je završeno sve. Wallahi, nema većeg rahatluka od toga. I kaže četvrta stvar, ko svoje želje, ko svoje želje upravi prema džennetu prema džennetu jer to je najveći užitak ako, su ti, ako tvoje želje čak i tvoje strasti uperiš, u, u, upraviš prema džennetu to je prava stvar jer dunjavučki užitci su kratko trajni i oni brzo, brzo prolazi to je prvi, prvi ajed braćo i sestre koji smo želili očeras protumačiti i oko njega se zabaviti a drugi ajed koji želim spomenuti i prokomentarisati jeste ajed koji kad ga čuje iblis zaplači i tuguje ajet koji budi nadu onima koji žele se pokaje se vrati Allahu Đalešanuhu i kaže uzvišeni وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ Oni koji kako zlo djelo, kakav grijeh počine ili nasilje prema sebi učine, pa se sjete Allaha Đalešanuhu i zatraže oprost od Allaha, pa ko će drugi oprostiti grijeha ako neće Allah? Zaista, kada čovjek prouči ovaj ajet i vrati se Allahu, Iblis kad se god čuje ovaj ajet, on plaće zbog toga. Zato što je bio nepokoran i zato što ga čeka, čeka džehennemska vatra i vječna patnja u džehennemu. A mu je grešnik koji je na dunjalu pogriješio pa se vratio Allahu džellešanuhu, on će inša Allah uživati i Allah će mu prostiti grijehe koje je počinio. Jer ko od nas ne griješi? Ubiđe čovjeka na naluku, ko ko ne griješi? Dakle, mi nismo meleki, mi smo ljudi smrtnici, griješnici, Allah nas takve stvorio. Kako kaže Abdullah Mas'ud, da znate, ko je Abdullah Mas'ud? Najbolji učač Kur'ana, ili jedan od najboljih mufesira i predavala za Kur'ana, jedan od najbliskih ashaba Rasula sallallahu alaihi wa sallam kaže da znate za moje grijehe, da znate koliko sam griješnik, bacili mi prašine u oči. Pa šta ćemo tek mi reći? A poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u drugom hadisu da vi ne griješite nikako. Allah bi stvorio druga, druge ljude, dovolio bi druge ljude koji bi griješili, pa bi tražili oprosta da, bi, da im Allah želešanohu oprosti. Zato se pokajimo pa Allahu Đelešanuhu i ožalostimo šeitana i vratimo se istinski gospodaru svjetova. Znamo da je Resul sallallahu aleyhi ve sellem činio tevbu sto puta na dan, odnosno istifa sto puta na dan, a oprošteni su i u posljednji grijesi. A onaj od vas ili od nas ko misli, ko misli da su njegovi grijesi veliki, da mu Allah Đelešanuhu neće oprostiti, neka se ne zavarava neka se ne zavarava neka zna za kuranski ajet u kojem kaže uzvišeni ja ibadi alladine asrafu ala unkusim la tahnatu min rahmatillah o robovi moji koji se prema sebi ogriješili ne gubite nadu Allahu milost inna Allah lakum zanube džemija zaista Allah sve grijehe oprašta zaista Allah sve grijehe oprašta innehu huval gafurur rahim zaista Allah koji oprašta, koji oprašta i koji je milostiv ali kada? Allah oprašta sve grijehe poslije iskrene taube. Poslije iskrene taube, i ko se vrati Allahu, jer istinski, istinski mu se pokaje i ustraje na putu istine, sigurno će mu Allah dželašiti poslije grijehe. Jer Allah se radije taubi čovjeka. Zaista znamo ovaj hadis, ali kada ga god izdala spominjemo, on kod nas oživi, oživi novu nadu i želju za taubom. Resul sallallahu alejhi ve sellem Allah je više radije teubim čovjeka nego, nego čovjek koji kada upije pustinjom izgubi jahalicu. Izgubi jahalicu na kojoj je i voda i hrana njegova. Nema ništa pod sebe. Pa padne u očar. Padne od štapala, od gladi i žeđi onda ugleda svoju devu i kaže u to, toliko se spuni od silne radosti da kaže Allahumma ente abdi vanja rabbuk. Gospodaru ti si moj roba, ja sam tvoj, a ja sam tvoj gospodar. Dakle, toliko se zbuni da, je, da, da, da, da zamijeni, zamijeni, umjesto da kaže že gospodaru, ja sam tvoj rob, a ti si moj gospodar, kaže, kaže obrnuto. Ili slučaj kada je došao čovjek poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao da li čovjek, ja Rasulallah, da li čovjek koji je počinio sve grijehe i nema grijeha da ga on nije učinio, da li ima šanse za taubu i da li će mu Allah oprostiti? Kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, a jesi li primio islam? Kaže čovjek, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti Allahov poslanik. Kaže mu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, Allah onaj ko se pokaje i ustraje na istini, Allah će mu njegova loša djela zamijeniti dobrim. Dakle, i njih će upisati u dobra djela. Ono što je počinio od grijeha. Ali čovjek kaže, ja Rasulallah, za razvrat, za sve grijehe koje čovjek počinio, ako se istim pokaje, Allah prašta, kaj sve grijehe. I čovjek je uzvikivao Allahu Ekber, Allahu silne radosti sve dok nije, sve dok nije otišao, otišao s tog, s tog mjesta. Ovaj hadis bilježi Bezar i Taberi. Zato ovo ti koji si potreban Allaha, šta, ostaje, šta ti ostaje poslije ovih radosnih vijesti iz Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu aleyhi ve sellem, nego da se vratiš Allahu i pripremiš za putovanje i povratak. I ta priprema će te učiniti, inša Allah, ponosni na Dunjaluku i na Ahiretu. Na Dunjaluku, ako ništa drugo, zbog širine prsta, zbog istine koju nosiš, kako kaže uzvišeni, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ اللَّهُ مَحْرَجَا Onaj ko se Allaha boji, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ I obskrbit će ga odakle se ne nada. A na ahiretu ga čekaju džennetski borci i džennetski užici. Zato ću sada spomenuti priču o mladicu koji se pokajao, istinski vratio Allahu Đalešanuhu, a bio je jako zaljubljen u muziku, odnosno u jednu pjevačicu, koju ne samo da je volio da je sluša, nego se bio zaljubio u nju žestoko. Pa ga jedan učen čovjek savjetovao, a vi znate da u ljudi uvijek ide i alkohol i svi drugi, i svi drugi grijesi. I svi drugi grijesi koje i, i dijela koje Allah Želešanu zabranio. Pa kaže ovaj učenjak, ja sam ga savjetovao stalno, nekada bi govorio o džennetu, nekada o džehennemu, međutim nije bilo koristio. Jednoga dana sam mu govorio o džennetu i džennetskim užicima i počeo je da plaši ja sam iskoristio priliku i uzao sam njegovu ruku i kaže mu, zakuni se Allahu, da se istinski vraćaš gospodar svjetova, a ime ni obeća da više nećeš, da više nećeš to učiniti. Pa je otišao i drugo jutro je došao i donio je njenu kasetu. Donio je njenu kasetu i kaže, evo šejh, uradi od nje šta hoćeš, spali je, slomi je, samo me oslobodi toga. Pa kaže, šta se desilo? Zbog čega to? Kaže, sinoć kad sam otišao od tebe, zaspao sam i sanjao sam da sam zarobljen na obali mora. Da sam zarobljen na obali mora i onda sam ugledao svog jednog prijatelja kako ide prema meni. Dolazi meni žurno i kaže mi da li voliš tu i tu pjevačicu. Pa sam usno rekao volim, volim. Dakle, ostalo je još to u njemu. Kaže, pa zašto, ne, zašto da ne odeš sa mnom? Hajde sa mnom, ja ću te povesti i osloboditi. Evo ona tamo pjeva. Pa smo, kaže, išli dugo. Umorio sam se dok smo došli i kad sam je ugledao, zadivio sam se. Ponovo sam se zadivio nju. A onda me je neko udario po leđima. Dodirnuo me, ja sam se okrenuo i ugledao sam lice. Lice predivnog muškarca s bradom koje je sjelo poput mjeseca i koji je učio učio kuranske riječi أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم zar je onaj koji se idući, zar su isti onaj koji se idući spotiče, koji ide i spotiče se na svom putu i onaj koji ide pravo, pravim putem, siratom, ostatimom. I kaj učio je tako lijepo i tako dugo i plakao da je imenja rasplakao. I onda sam ja počeo učiti i plakao sam i probudio sam se učeći plaćući. Kad me je vidjela moja majka u takvom stanju i ona je počela plakati. E, zbog toga, zbog toga se istinski vraćam Allahu Đelešanu i kajem mu se zbog, za ono što sam radio do sad i želim da mi Allah Đelešanu oprosti. Jer zaista, braćo i sestre, nekada grije čovjeka može odvesti u džennet. Čak grije. Zbog čega? Zato što grije čovjeka peče. Ako hoće da se vrati Allahu, boli ga tu. Želi da se očisti. I kad se sa istinskim uzdahom vrati Allahu Đelešanu svome gospodaru, Allah mu, Allah mu oprašta, oprašta grijehe. Zato kaže poslan, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, požurite sa dobrim dijelima, jer šta čekate osim sedmoro? Siromaštvo koje će vas u brigu baciti. Ili bogatstvo koje će vas učiniti oholim. Ili bolest koja će vas zauzeti od bilo kakve aktivnosti i rada. Ili starost koja će vas istrošiti. Ili smrt koja je spremna. Ili deđal, a lošli je odsutni koji se čeka. Ili sudnji dan, a on je najgorčiji. jer Dunjaluk i njegovi lažni ukrasi nisu vrijedni vallahi. Nisu vrijedni ni spomena kad je u pitanju mu'min i njegova duša, jer mu'minska duša teži visinama. Teži visinama, a onaj ko želi Dunjalučko blato i Dunjalučke ukrase koji brzo prolaze, Allah Đelešanuhu opisuje nevjernike s time i kaže وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ أَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ A nevjernici žderu i uživaju kao što stoka ždere i njihovo mjesto, njihovo mjesto je džehennem. U pitanje Hatimul Asam, jedan od poznatih islamskih pobožnjaka i učenjaka, koji su to znakovi na kojima zasnivaš svoj tevekul i svoju bogobojaznost? Pogledajte šta je braćo i sestre odgovorio ovaj mudri učenjak. Kaže, to su četiri stvari. Četiri su stvari na kojima ja zasnivam i temeljim svoj tevekul na Allaha. Prvo, znam da moju nafaku neće pojesti niko drugi i time mi se duša smiruje. Drugo, znam da moje dijelo neće niko drugi uraditi i zato sam se posvetio svome dijelu. Treća stvar, znam da će smrt doći iznenada, pa sam je ja pretekao. Šta to znači pretekao? Pa sam se ja pripremio za nju, inša Allah, i stalno se pripremam. Mene, inša Allah, ne može znači iznenaditi, iznenaditi smrt. Iako će, iako će doći iznenada. I četvrto, znam da me Allah vidi ma gdje da sam, ma gdje bio. I zato ga se stidi. Stidim se od Allaha Đalešanu. A jedan drugi tabin kaže, koji se zove Mutraf ibn Šuhajr, kaže, zaista smrt uništava, uništava one koji uživaju u dunjavučkim užicima i njih i njihove užitke. Pa kaže, tražite užitke u kojima nema smrti. Tražite užitke u kojima nema smrti. Zato, braćo i sestre, molim Allaha Đalešanuhu da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na istini, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da nam oprosti grijehe, da nam omili taubu, taubu i stikfar, da ubrza pobjedu istine i za kraj završio bi sa kur'anskim ajetom i sure Mu'min. Ja Allah Đalešanuhu kaže i stavlja riječi u usta istinskog mu'mina فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ A vi ćete se sigurno sjetiti mojih riječi, a ja svoju stvar prepuštam Allahu Đalešanuhu, Allah zaista vidi svoje robove. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان